Bo bada lehenik hamabi urte sortua dela manifestalde hori, eta de guzian, eta bi alokazione eh, kesek eh, egiten dute elkarrekin, zomaita aldiz pauek nahi duela ikania hartu, benabon eskolerian ebadia. Helbidea da, e, familien juntatzea, familien, familien buruz zerbaiten egitea, Eh, zer posibilitate bat duten eskuin esker, nori ahal duten galderak egiten, eta burraso bezala, nitsa burraso bezala, eh, ez da lana erresa, eh? eta hola galdez, Zeko posibilitate ukaitez eta erakusteko e eh, zer egiten den familiar biz. Eta egite proposatua di, diren eh, tema guziak, Han ez ezberdina dia, badute dut ez main inguruak, bestek besta, fe, hola, familien haitzinira joaiteko nik dira. Jo zuen bezala, funtsian ez gira burraso sortzen, behizik eta burraso bilakatzen girela, eta da pixka bat... Eta Bai, bai, bai. Eta hori pixka bat laguntzeko behar bada burraso batzuek be, badituzte zonbait edo arazo zonbait edo ez jakin txusen nola egin edo, edo edo pentsatzen baitute ez dila txusen ari. Eh, ez direla kapable bai. eta denak kapable gira ez eh, zonbait taldiz laguntza txikila eta e, gue haurek go gauza azkarake igortzen di tauzkute eta guk behar dugu burraso bezala eta gehitu bezala, eh, be, gure gazter eta gure aurrer eh, erakutsi eta bai ez baimena eman dena erri ere, eh, ez bai beti erraitea ez da beti eh. Eta ikasi berda, da, zumaitzutan ez erraiten. Ez erraiten, hanik uh -huh. aldiz, hanik laguntzenago baita, norbaitek ez entzun dezan denak ez beti Mm -hmm. bon, eh, bezala, aktivitate eta e, ikusgarri, frango, proposatzen dituzue, elburu nagusia izan ez, bon, bai, informazioa biltzea, baina ere, partikulazki, komunikazioa bultzatzia burrasoen artian eta, eta berdin bai, laguntzailekin. Ba, hori da, hori da. Ez familiek jakin dizene, zer baden haien zerbitzuko, Eta gau familiek errandezene, zer diren haien beharuniak. Ez da gu e, eraitia aski, zer nahi dute familiek ere, posible balin familiek, ba, tokiek balin norbait eraiteko, e, gauza importanta da, familieke erandezen zer nahi duten eta zer behar duten. Oie, gauza importanta da, ez da bakarrik, alde batatik nire ustez behar dizate komunika, bi aldetak bai kaz, e, eta baina bai, kazak hor dia familientako, eta fa, kazek jakin dezen, familiek zer nahi duten, zer behar abaduten. Mm -hmm. Ados, beraz, itzordua emana, ortsirale untaik eh, goiti, bai, bai. Eh, kostaldean eta barnekaldeko toki ainitzetan funtzean. Bai, bai, bai, eta gero guk eh, gure elkarteak Konfederazioan Zendikal de Familia eta men guke egiten dugu. Zupeko eskualdean, badie familie motari, eta aberratz da, denen, diakusti, denek elkerrekin bizitzen aldugula.